favor presai flug en Europo favoras Esperanton. Flug voyagioi tradizie estas multe costai aferoi. Protio la voyagioi en aviadiloi estis dum longa tempo privilegio por riciuloi cae negocistoi. Ciam mi exemple en la 1970 jaroi plenumis miain unuain por negozain flugvojagioin, la presoi por la biletoi estis frenese altai, sed la firmaoi en ciui mi laboris, kiel export comercisto, ja povis pagi tiuin presoin. Nur ciam oni enconducis charterain flugoin, la presoi por la flugvojagioi al feriai celoi moderigis sed tiuin favorain fruc oni nur povis giui, se oni mendis tutan turisman pacajon, cun hotelo tiel plu. La chartera fluc turismo estis separa afero, aput la linia fluc Tiu situatio shangigis, ciam aperis la disconta fluc en ciu oni ofertas, la nuran flugadon de certa puncto, quiu plei ofte estas malgranda provinza flughaveno, al alia tia flughaveno, sen iui cromae servoi. Cromae servoi estas pagendai, exemple la transporto de valizoi. Tiun concepton popularigis la Irlanda flugcompanio Ryanair, quiu nun, per siae servoi, covras grandan parton de Europo. Nur en orienta Europo, gi estas ancora malforta. Tiun truon intertempe stopis la hungara disconta fluc compagnio vis Ili offertas fluc voyagioin ne nur por feriantoi, sed ancao alla multai labor migrantoi el orienta Europo, kiwi tiel povas comforte atingi siain labor en occidenta Europo, je tre favorai presoi. Exemplo por tio, estas la fluca veno de Tuzla, en Bosnio, kiu situas en neturisma infrastructura deserto, sed vis er de tie flugas al longa vizo de celoi en occidenta Europo, ca ili priservas ancao fluc havenoin, ciui estas turismae celoi, exemple Varna, en Bulgario. Tiel ili atingas, che la aviadiloi estas ciam suffice plenai de pasageroi, ciui capablas pagi la malalta in presoin por la fluc voyagioi. Tio sia vice ebligas al homoi passigi ferioin, je propra iniziato, do sen tradizia voyage agenteio. Oni ja trovas en la interreto amason da hoteloi cae aliai tranocteioi, cae bonege funccias tiu specai platformoi, kiel exemple Booking.com au Hostelworld, per kiwi eblas mendi restadoin je malalta preso. Tiui individuai aranjoi favoras ancao esperanton, char esperantistoi povas favor prese voyagi al esperanto rencontigio, seminario, congresso caetiel plu, au al gastigantai esperantistoi, exemple cadre de la pasporta servo. Pro la malaltai fluc presoi, tiel rentumas ancau voyagioi, ciui dauras nur unu semainon, au ec mal pli longe, homoi Yahudi au shatas for voyagi por che tagoi plur foie dum iaro, kai tiel la nuna abunda disponeblezzo de favor presa e fluc voyagioi estas ege favora ancau por la plua crescado de esperanto.